Թիփիս մարը Իլելա չիլալ մին թակավեր էլալ Էտրան մին կնեգ էլալ Էդ թակավերն ասալավեր կնեգես խոխապիրի մուրթոլական Էդ կնեգի մին տղայա բիրում բրծնում օնքերը յուրուր տամ նստում Էդ բերուր տղան լյուզու արնում խոսում ասում ամար խեուն քրտի յուրուրստուալ Այդ կնեգն ասում է, դե քո հար ինձ ոզում ասպան է։ Այդ խոխան ասում է, ինձ տար իմ հոր մղակումը վերտիր։ Մարըտի պտատած տանում ատինում հոր մղակումը, հարը դուսակյամ տսնում մղակումը մին պերյուր։ Ասում է, ես ինչ պերյուր է։ Այս խոխան ասում է, ահար, ես մը սկացալն վեր իմ օր սպնականս, եկալ ամասին վեր 3 տարի ինձ բախշիս։ Հարն ասում է, դե լավ, կզմ բախշու։ Այդ խոխան որ իրեկտրե կանատերնում մարը էլհա օնքերի յուրյատա։ Խոխան ասմա օնքերի յուր մետալ, յուր մետալ, քննականում մին իրեկտարը էլ կզբախշիլ տամ։ Ասումա փորձունում քինամ հորոթա հա, ահար իրեկտարի էլ ինձ բախշի։ Հարը բախշումա տղան տերումա վեստերեկան։ Օնքերի էլի մարը յուրյատամ, այդ խոխան քինամա հորոթա հա, ահար իրեկտարին էլ ինձ բախշիլի։ Հարն ասմա չէ, էլ կարել չում, սպանել բիդին։ Այդ հողանքին ամա մին լապցի ճոկում երենում մարնել դնում թարքին կինաման։ Շատ վերքինոման տեսնում են մին ծմակում մին շինություն աճիում։ Սկսում եմ տեղ ապրել։ Տղան կինամա վերսանում պիրում տել ապրում են։ Այդ տները լողպեցա ինում։ Մենակ մինի քլած։ Տղան ասում է ամար, այդ քլած դուրն պենաս վեճ, հա, թողի դի կնա։ Տղան կինամա հանդը մարը երակնում այդ դուրն պենում, տեսնում տեղ մին օշապ սկսում է այդ ուշապենն հետ թակուն ապրելը։ Այդ կնեգի ուշապեն ասում է հունցանենք վեր տղես գլոխը վարինք, սպանինք, յա կուրցնինք։ Ասում է բրցնում, սուտուսուտ հիվնդանում։ Տղան ասում է ամար, ինչ կոտես վեր սղանաս։ Մարա ասում է մատաղնիմ, արուցու կատնում ուզում է արուցու կատնի, որոտիմ կսղանամ։ Տղան երա գնում, հղեին գնում քինում։ Գնամա քինում, մի մարդ աջում, Այդ մարդն ասում է՝ «Բալա իշտելս քինում»։ Այդ խոխանթադե քինումում արուցու կատնու ճարիմե իմոր հետ է հիվանդա։ Այդ մարդն ասում է՝ «Խումար լավ հղծու իրաչի»։ Ամա որ ուզումս տանիս, քինի փլանցարում փչակումը գյուղ լուկած։ Մին կաղլեք արուցակիլական։ Էնա այդ արուցին վնը օրած։ Վնը կպրծցնես, ըտրանա եթե հինչ ուզես տալու է։ Այդ տղան կինամա փչակոմը գյուղը գնում, տեսնում է մին վնը օրած առուց եկավ բարանց ընկավ, ճոտերն սկսեցին ծծոտել։ Այդ տղան մին չոփավ առուցին վնը բարձացնում է, առուցը երակնում սկսում խոսելը։ Ասմա դու այդ լիվոթունով ըրալս, ես էլ քեզ բետ մալևոթն անեմ, ասա տեսնամ, ինչու ես եկավ։ Այդ տղան ասում է, ես կատնում եկալ, վերտանեն իմար օտը սղանա ենա հիվանդ պարկած։ Էդ արուսն ասում է կոմար լավ հղծույրա չի։ Ամավեր ուզումս քինի հանե ընդի տվեր արուցու ճոտեր կան։ Մինը սպանը կոպրուն դուսկցի։ Բեր կատնավլսնիմ քստամ տար։ Էդ տղան քինամա կոպրուն դուսկցում պիրում տամ արուցին արուցու կատնավլսնումա երկու արուց ճոտելն հդը տնում ասմա դե քեցիկ։ Էդ տղան կատնը տանամա տամ մորը մարո օտոմա սղանում Մարը մինել է հիվանդանում, սուտուսոտ։ Տղան ասում է. «Ամար, ինչ կոզիս, ինչ կոտիս»։ Մարն ասում է. «Փլանտը ասմն անմահական խնձոր կա, որ պիրիս կոտիմ սղանամ»։ Էն տղան ցին երայնում, արուցին ճոտերնել յորոնում, քինամ։ Քինամ հոսնում է մի խնձոր ու բաղճա, նղացած ցին կապում, ինքը պարանցնգում քոննում։ Մի ու վաղ սուրտնանը մա տեսնում արուզնին պիրինն առնփալալ ասում է՝ «Բաշան տղես ընդերներելի ցիս գրալն»։ Մինել ես շմատսնում ցին ընդղ։ Երականում թակինի տստումա օխտո օշապ սպոնոտած ընդղ վրտերած։ Կինամա տստնում ընդղ մինտոն, բենոմա նիմոնում տստնում մաչին մին աղջիկ։ Այդ աղջիկն ասում է՝ «Բավեր դու ինձ այդ ուշուպներան զադալս։ Ես քեզ ինչ լովոտ ունանի»։ Այդ տղան ասում է՝ Ես եկալ եմ խնձոր տանեմ, իմ ար հիվանդա, հանձուոտը սղանա։ Էտ աղջիկն ասում է, գյուտը մս իշկա, ջահիլ տղա։ Կումար լավ հողոցու իրա չի։ Դե վեր օզումա, կտամ, կտանես, ամա ասում եմ ինձ էլ օգնիս, քինենք իմ հոր թակավորությունը, ես թակավորը աղջիկ եմ։ Էտ տղան ասում է, չէ, խնձորը տանել բիդիմ, իմ արոտը սղանա է, ախր ինձ է սպասում։ Այն աղջիկը յուրան մտան անտամ այն տղեն, տղան էլ Արուզներ են տնում աղջկանն հետ, հանցուտան են յուրանհորը կոշտը։ Ինքը խնձորը յորոնում, քինամ։ Տանը մա տամ մորը, մարը իբրտա, օտոմա սաղանում։ Մարը տեսնումա վեր կարում չի տղեն հանց տղղարկ է վեր կյավեջ ու շապեն ասումա եկ իմ խոխիս սպանինք։ Օ շապն ասումա ես իտի տղեն նիչիմ կյալ մարը տեղեն աշկերտ դուսատամ թողում քոր արուսնին քինոման կորչում այդ տղան երա գնում քինամ քինամ դուսկամ են աղջիկանը հորը թակավորությունը դուսակամ մինտեղ դսմատեղ ջրու քչքչոցակամ գյուդմավերտեղ աղբյուրա աղջկեր կգաման թա ջուր տանին այդ տղան ասում է այդ ամանը ինձ տվեք մի կա ջուր խմեմ Ընդրանք ասում են, «Էս ամանը թակավերն աղջկանը ամաննա չի կարելի»։ Աղրվեր այդ տղան շատ աղաչանքանում, կոլան տաման յուրան, ջուրա խմում բրծնում, մուտանան գցում կուլեն մաչը։ Թակավերը նախջիկը ջուրը խմում ապրծնում, տեսնում է յուրան մուտանան կուլեն մաչին, հրծփորձ անում, քնաման այն տղեն ճարում, տեսնում կոր։ Յորանում կամ հորը կոշտուտա ահար։ Էս տղան ինձ զադալա։ Ինչ թահր ոզմայնի դու տրանսղծրու։ Թակավերը շատ աչրչարում կարամ չի թասաղացներ։ Մհդ են տղաննան թակավերեն աղջիկը զրուցնելիս թակավերեն աղջիկի եշմա տեսնում երկու մուկուն դյուս եկին յուրուրնը հետ խաղրեն խաղրեն մինը թխից մինին աշկը վրացից մինը լոկլոկերեն լոկլոկերեն են մինը մին խոտ կտրից պիրավ քսից են քորեն աշկը սղծրուց թակավերեն աղջիկի հետ վեր տեսնումա կինամա այդ խոտամի խելլա կտրում պիրում քսում են տգն աշկերը սղծնում Թակավերը այդ տղեն մնել յուրանախճիկանը հետը օխտոր օխտը քշեր հրցանակյանում, այն տղան էլ կինամա արուսներեն կթանում, բրծնում, կինաման մորն էլ կթանում, տեսնում ու շապեն հետ պսակված։ Մորը մաչանեն հանգի հալալ կեսանում, որ մին կատ արյուն չի կաթում։ Կսը տամամին արուսին, են կեսնել մինին, օշապենել նիչիկյամ։ Կորած եզնա։ Իլալա չիլալ մի մարդ մին կնգենլալ։ Տահանց մին կավայլալ։ Ամմերերուտ մարդը կավը տանում այլալ ըրսցնում պիրում։ Մհդդ կավը ծմակումը ծնելիս մին ջուվար մշտլողու յակամ թա կնգետ մին տղայա պիրալ։ Այդ մարդը կավը թողոմա ծնելիս ինքը կինեմ տոն։ Մին քանի տարի անց ա գնում այդ տղան, ըրմծանը մախելքը կտրում ա, հորն ասում ա, ահար, պախը մս մին պենելա օնենք վիճ։ Հերն ասում ա, մս մին կավալալ, հանդին սսելա թածնե, վերսկացալım թակում արկս բերելա։ Կավը թողալım ծմակում ես եկալ տոն, էլ գյդում չմ տա հինչա դերալ։ Տղան ասում ա, ահար, ես քիննականում մերկավը կթինեմ։ Երա գնում հղեին գյում քինում, Շատ ակինամ, խրագյակինամ մտեղ նղանում ամին ծառու տակի պարանցանգում քոնինում Քոնելաստեղը արազատս։ Ռազի մին խուշ կյամա ասմա վեր երկենաս։ Աչի կուրանը տիրակը քինիս ընդեղ մին ախ պյուրաջի հիլական։ Էտեղ պրին կշտեն մին քար կա, տակը փոչ։ Նիկը մնաս այդ քարեն տակը կեսորին ծեր կավը երկու աչար մինել մին դանա երկալած կիլականա։ Այդ տղան բյուրդան զուրտնանը մա տեսնում արած։ Ինչ վեր այդ ղուշը ասալա, այդ տղան էլ ինդիել անումա։ Կինամանի մնում մի քարի տակ տեսնում կավը դնոտանցն հետ եկավ։ Կավը կյամա այդ քարը լյուստամ։ Տղեն հերը ասաց այնում վեր կավեն անումը խինայա։ Էն տղան ասում է՝ «Հաց, հաց, հաց, խինա»։ Այդ կավեն լյուզիայնում սկսում է խոսել ասում է՝ «Խնի ես մտալ քարեն տակը դուս եկ, դուս եկամ»։ Կավն ասում է՝ «Յաղոզ եկալս»։ Տղան ասում է՝ «Եկալեմ քստանիմ»։ Կավն ասում է՝ քաուր աշկերիկ սվանա ես կալչում ամա ես երկու աչարտար զիրա վարրա այդ օչորնուն պոզերը անկին քարեր այնում կավնասումա փլազա պտատե հանցու օրիշ տեսնավեջ այդ պոզերը լուսն տամ այդ տղանը տիելանը մա բրծնում օչորն երոնում հղենգում մին գյուղաջիու այդ տղան տեղ ղոնաղանգյում հաց հաոտում բրծնում տնատարն ասում է իշեղտար օչորնու խոտտո տղան ասում է իշեղա հաջաչի ինդիկը կինամ այդ տղան վեր նիամոնում գյումը տնատարը հտան թակուն կինամա եշում թատեսնա ինչ անում եշիմա տեսնում այդ տղան պոզեն պտատանը ետ տարավ գյումը լուսյանումա յուրիգունը քոնեննում Էքսի ընտղան երակենում թակինի տնատարն ասում է մին պայման կապինք Թա օխտ ու ճուալ կորեկը։ Ես ներավդ։ Կարես մինորմը վարիս, ես ների քու։ Թա կարես վիչ, ես ների ինձ։ Այդ տղան գնամա ես ներեն կշտեն սկսում լացինելու, ես ներն ասում են, «Էդ ինչա»։ Ասում է, «Դե ստի, ստի պենայլալ»։ Ես ներն ասում են, «Լաց մենիլ»։ Քնա օխտ ու քոլ կտրողել օզի, օխտ ու սրմողել։ Տղան քնամա օխտ ու քոլ կտրողել օզում, օխտ ու սրմողել, ինչև մտնել է չոր չվալ վարումն վեր մտնում է այդ տղան շատ ավախում ես ներնասում են վախը մեր վախը մեր մուն պրանջ պարանջ ընկնական իրիկնակը գիլականա յուրան տղը ես ները պրանջ պարանջն անում իրիկնակը կյամա յուրան տղը մնացածներ վարումն կյամտոն այդ տղան կյամա քոնինում թայեքսը երկնակինի են մարդն ասմա աստել մին օրիշ պայման կապինք մին զր գզղան չիրավլսնինք դինին կրակեն պոպոթա И ты полполталис վերկարես, նիմնես մաչին լղանաս, դուսկյաս եզների քու։ Վերկարիս մեջ եզների ինձ։ Այդ տղան կինամա եզներ են կշտեն լացինում, եզներն ասում են, «Էդ ինչա, լաց մինիլ, քինի շորերը թանը, գրակ են կշտեն ուն նկած, վեր պրանչինգ, նիկը մնես, լղանաս դուսկյաս»։ Այդ տղան կինամա շորերը հանում, գրակ են կշտեն ուն նկենում, է մարդն ասում, «Քնիչես մտում»։ Տղան ասում, «Ծոր ծոր տայ կենեմ կծանա»։ Ասմաչե, ենա պատպլտալիս նիմըտ։ Որ ես ները պրանչում անետ տղան, կլխեն երատամա մաչին, լղանում տուսկյամ թա, հա, պավերասում թա, հլա կծացալ չի։ Ես մարդը տեսնում որ կարմ ես ներնին կոնե, կնգանն ասումա դու հացրա, ասե եկ կոմագին։ Վրկյա թա կոմագինի, գուպը կտասկսիս թուրունը, Խրավացրա, փուրնն դուսյան կախտո, ես էլ քինամ քուքուվեր հտամ։ Հանցու կյանք մի լավ կեփանին։ Այդ խոսքերքը այդ տղան լող սկանում է։ Տնատարևեր երակենեմ քինամ քուվորու հտան կնեգե հաց անում։ Որ խմորու հունցումա պրծնում քինամա թուրունը այն տղենասմա եկյոմագիլ թուրունու նիկացնենք։ Այդ տղան երակենեմ քինամ թուրունու որ այն կնեգե ասումա եկ թուրնն ղրղնեքի սիրփի Են տղան ասում է, դե ես տղա խոխայում, թուրուն սիրփաշչում։ Դու նշանստո, ես էլ սուվերիմ սիրփիմ։ Են կնեգե Էվելի յուրանում թա սիրփիլը նշանստա, են տղան այդ կնկանը կուպայատամ գցում թուրունը։ Մի լավ խրաբացանում, թուրնան տուսոնում կախտամ, ինքը կինամ տանը ինչքան լավ լավ պեներ կա սիրփում, յուրանում ես նրան հտը կինամ։ Էդ մարտին քուրու երկալած, ուրխացած կյամա քորո ղոնաղապիրում լի Տենան վեր դուսինքամ են խրավաս մսը երվամա։ Ախբերը գերոթուն անում քորը կշտեն ասմա։ Ամեն տես կնագես ինչ լավ խրավաս արալ է։ Կինակ մին լավ հոնախլıq սարկինք։ Մենք կամն մտանում տեսնում յուրան կնգանն խրավալ։ Տոննել սրփալ երկալալ կեցա։ Չարը ընդեղ, բարին ստեղ։